អូនអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីផងខ្ញុំសម្រាប់នៅចំការនោះមួយទឹកហើយហ្នឹងអត់មានអីផងខ្ញុំអត់ខ្ញុំដឹងថាព័ត៌មានគេបានពីណាមកណាអូននឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការព្រួយបារម្ភអូនតែ អត់មានរឿងអីកើតឡើងចឹងទេបាទហ្នឹងហើយអូនខ្ញុំអត់មានអីផងណាអឺឈឺក៏អត់មានឈឺទេតែជាការមួយថ្ងៃនេះទៅកាប់កោះដីនឹងធ្វើការឡើងពេញពេញមួយថ្ងៃលើមកដល់ បាត់ដំបងវិញចូលធ្វើការវិញអូនហ្នឹងហើយអរគុណអូនច្រើនណាស់ដែលបានខំសើមរឿងនេះណាតែអត់មានរឿងប៉ិតទេអូន